I still stand. Okay, here we go now. Here we go now. Here we go now. There's a fucking dog. Uh, get me really upset. I can kick his fucking head, so he's fucking dead. And I will try to record in this program for today, man. And I'm still standing in this cold winter. We have some sun over here, low standing and we're going through the pizzeria until right so we have some international program today i don't know why we have a lot to talk about in this program international program at the moment there's some very dangerous ice to uh, go forward forward Det är nog en liten kotte Det finns ju tallkotte och grankotte. Some skiing. And I'm still fucking standing on my fucking feet, my day for choa. Yeah. This is a uh, international program today, right? some skiing here in Steningeret. I also uh, get some translate.google.com so I can translate from Swedish, English, etc. Russians. So I write some very nice uh, words to uh, Vera and Daraya. Uh, yeah, I can send them this. Uh, no, I don't. I cannot send them this recording because they are hearing uh, each other words and that's not good because Vera thinks I only live for Vera and Daraya <laughs> thinks he, I only live for Daraya but now Daraya is disappeared she's fuck. She's uh she's uh home in Moscow from Dublin. Oh, here is very dangerous ice over here, so we can uh, go to straight to hell. But I guess we're gonna stand on our feet, right? We're still standing, aren't we? Yeah, it's dangerous ice, but we're standing on our feet. Oh, yeah. And that's what we're gonna do, man right. Fuck. So we continue this recording. we continue this con uh, recording uh, going forward to the pizzeria and tea, right? And uh, it's very dangerous ice here, but we're still standing on our feet. We know we don't gonna fall this time right. It's no good that we send this recording to Vera and Daria because Daria is thinking that it's only Daria and Vera thinks it's only there, raw. And I'm gonna kick this fucking dog in his fucking head so he's fucking dead. I want to real kill him. Kill, kill, kill. Oh, hate. I'm very absurd of that fucking dog. you very dangerous eyes, aren't you? But we're still standing on our fucking feet. And get some Dr. Pepper with me and I'm going through the pit tree until right. And the fucking dog is going fucking to fucking hell. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And I'm gonna tell you something happened. Daraya have been working at the contract in Dublin and the Northern Ireland for a long time uh, months and uh, she makes a lot of money I haven't heard from Daraya for a while she was sick but now she's complete uh, good health again she wrote to me on her laptop uh, on from the plane from Dublin to uh, Moscow it takes a couple of hours and then uh, she said okay we can have contact on the internet. But now it's time to meet, right? She was very sad. But when you see uh, pictures on uh, real letters, uh, she's smiling and she's happy again. She feels very lonely. She's uh, 31 years old. She's uh, born in 1980s, and I got uh, pictures on her standing on the red uh, streets in Moscow. And she's uh, hot and young and sexy. <laughs> Her uh, last name is uh, a little bit difficult, but the first name is Daria, and uh, she's uh, working as in Swedish as a cosmetolog. Cosmetolog. And we're still standing on our fucking feet. Rain's gonna fall. I'm not, uh, I cannot work so uh, fucking fast anymore like those people here in Steninge. There's people everywhere here. Everywhere. But I'm still recording this program. It uh, happens what is happens. So I'm uh, recording at the international program today but maybe I'm gonna go over to the Swedish language. And uh, we have a uh, we have a uh, we are still on the private property at uh, Steninge Slotts uh, And uh, we're going uh, slowly, recording, still recording this program on uh, 33 uh, January 2011. We are on the way to the Pitri Antil. We go slowly and we go safely. So when I got this uh, email from Daria in uh, oh Dublin, Moscow, she was on the plane, on board on the plane, writing on her laptop. She's got. Oh yeah you get a laptop and internet uh, connection. was <laughs> very sad on that plane. Everybody has uh, someone to kiss and squeezing a sad uh, tenderness. She was lonely, feeling lonely, sad. She had been uh, sick for a while. Now she's okay again. And uh, that was on Tuesday. She said, okay, internet is uh, good but now it's time to make uh, a meeting in the reality. I uh, I said it's better to uh, you to come on the summer. that we have Lindqvist at Södra Vie. We're going at the cows, <laughs> but they're not out now. Where were I? we still broadcasting international and there's people everywhere there is uh, people everywhere uh, we go in for a uh, besvärlig uppförsbacke okay we're still standing on our feet Uh, there's a man going skiing here. She writes me an email at a day on her laptop going from Dublin to Moscow. And she said, now it's time to make this tour reality. So uh, I have uh, write some that, that uh, maybe we should meet. She can fly from Moscow to Stockholm. That's no problem. You know, Vera is living in uh, Gazan in Tatarstan in the European part of Russia. She has no computer, but uh, Daria is something uh, different. First of all, she's living Moscow. She can very easily fly from Moscow to Arlanda with SAS or uh, another company. She's got money. She's working at, in Swedish, cosmetolog and now she has worked in Dublin at the contracts for a couple of months. She's got international uh, passport. She's gonna renew her visa, and uh, buy uh, uh tickets. But uh, I haven't heard from Daraya for a couple of days, so I wonder. If she maybe fall. And there was a man on the streets taking her up. And that man was the most beautiful man for a woman in Moscow. So now she's lost in another man that me. I have uh, pictures of uh, eh, Vera, me, and uh, eh, on uh, eh, media9.cub.net. So you can see by yourself. Magdalena was calling, and I said go through media9.cub.net. You can see me, Vera, and Daraya. We are still standing on our feet, right, right. Okay, we're still standing on our feet, aren't we? Yeah. The last time we heard, I would take a cab. Oh, okay. I was uh, I was uh, at the Jysk buying uh, Italian on a Friday. I had washing with my new washing machine as hell. That's a crazy man. But now. Uh, we, uh, we take a little bit slowly with that bit. Okej, okay, I uh, will return. Ja, vi är tillbaka igen då. Gunnar mikrofon här 23 <clears throat> januari 2011 här och eh, jag försöker prata här. Det är miljarder med människor ute. Jag tog precis lite Dr Pepper här. Solen står lite lågt. De åker skidor folk överallt och it's a little bit too cold for my uh, fucking ass. gamla nypon här som har rasat ihop. Eh, frostat ihop kanske man skulle säga. De går nog icke att äta nu, de är inte stenhårda. Talgoxen är kåt som vanligt, vill ha en liten hona och eh, vi går alltså på rätt sida om vägen också om man ska gå mot mötande trafik. Jo men alltså, jag var ju då i fredags on the Friday. Nej men nu pratar vi svenska ett tag. Jag hade ju beställt en eh, kostym, fåtölj, portfölj. <laughs> Buffalo heter den då. Eh, tillverkad i Kina, något danskt bolag. 3000, ja 2,9 då. 850 då. då. Steninghöjden på höger sida. Okej. Okay. Mera nypon som är stelfrusna. Jag tål inte såna här eh, kamphundar som fräser åt mig. Dessutom ska jag anmäla Karlsson igen här. De har slängt ett cigarettpaket i trappen. Det var väl i fredags som jag tog en taxi. Skulle till eh, Brittas krog. Och han som körde var en liten gråhårig finne. Och... han eh, sa det var Andersson skulle till Brittas krog på Blekingegatan. <laughs> Brittas krog på Söderbyvägen säger jag. Jaha, det heter nylagat nu då. Men så vi har faktiskt en annan person som heter Andersson också i huset. Uh, nylagat hette det, men jag för mig när jag var på McDonalds där på Arlanda stad då. När jag var på Arlanda stad och McDonalds då, då så hette det väl Brittas krog, eller hette det inte det? Det står så i telefonkatalogen i alla fall. Det var en liten hetsig brud där inne. De har bara öppet mellan 9 till 14 där. Och så bredvid Jysk då så har vi en annan krog, Märsta krog. De har bara öppet där men det är, mass, det är massa företag där vid Arlanda stad. Mycket, det måste vara flera tusen som jobbar där. Så det är nog ganska lönsamt att ha sådana här lunchställen faktiskt. Nu får jag se upp här så att det inte blir en pensionär mindre här. Det går eh, sakta men säkert här. Det är ingen som sköter om där, där jag gick vid Steninge där. Det var ju riktigt eh, ruggig is där. Verkligen eh, tjock, farlig is. Och sen fräsande kamphund som jag skulle vilja sparka hårt i skallen så att den är completely fucking going to hell. Fuck. Grannen ska anmälas där. Det ligger cigarettpaket i trappan upp till Karlsson. Nu ska Nordström ha ett samtal med henne varför hon slänger cigarettpaket i trapporna. Fönsterrutan är fortfarande trasig. Jag tog tre rätter utav den stressiga damen där. På nylagat där på Söderbyvägen då. Det är ingen som bor i någon jordkällare här va? Biffen var lite väl stark. 23 eh, januari 2011 är på väg här mot pizzerian i Thiel här. Det var en skyhelvetes massa folksamlingar här måste jag säga. Och solen står verkligen lågt här. Ja, vi har gått över till svenska språket då. Och det har hänt en väldig massa. Jag har ju... Vi ska inte ta upp det där med tvättmaskinen där. Det var aldrig något fel på den gamla. Den, har... den gamla gick väl sönder om det var på sommaren 2010 där. Det fanns inte pengar att laga den och så. Det var aldrig något fel på den gamla tvättmaskinen. Det var ju ventilen i, i vattenkran. Jag har ju lärt mig den nya tvättmaskinen och tvättat enormt mycket nu. Så att nu, nu är det sluttvättat. Nåväl. Magdalena var ju bortrest, skulle inte ringa förrän i mars. Hon har ju sagt att hon aldrig ska ringa någon mer. Hon låter väldigt nära faktiskt. Man vet inte var hon är någonstans, hon har hemliga nummer. Alla brev hon har skickat förut till mig har varit stämplade Stockholm och Årsta. Så att jag misstänker att hon kanske finns här i Sverige. Hon kan ju luras om det också. Tyvärr är det söndag här. De har börjat att skramla i Steninghöjden men tyvärr så jobbar de inte idag. Tyvärr. Jag ska svänga höger här sen på gång och cykelbanan då. Och jag kan ju ta en taxi hem om jag vill. Min kondition är ganska dålig. Och jag kanske inte orkar. Jag ska hålla lådan också. ska lätta på trycket och så. Jag känner nu att det kanske blir lite för varmt med den här Helle Hansen tröjan faktiskt. Det blir väldigt besvärligt att kunna och ta av sig den också här. I skuggan är det nog lite kallare men i solen är det rätt så alltså skönt faktiskt. Det är alltid svårt att veta om man ska klä sig då. Men i fredags då så tog jag alltså en taxi det var tre rätter i små plastlådor där. När biffen var lite starka kryddor. Sen in på Jysk då. Buffalo hette den för 2,9. 850 kronor. Och sen eh, köpte jag faktiskt en eh, jättefin eh, handduk då, som var röd. Och lakan. Det märkliga är att det borde heta, det borde heta underlakan och överlakan. Det borde heta underlakan och det borde heta överlakan, men så heter det inte. Utan lakan, det är det man ligger på. Och underlakan är det som man har ovanför sig faktiskt. Jag har ju tvättat enormt mycket här och nu har jag påslakan också. Jag känner att det blev alldeles för varmt i sängen i natt. Och ändå har jag en fläkt som eh, får jag nog rikta lite mer på mig. Jag ligger alltså helt naken. Jag får nog öppna balkongdörren eh, lite mer på halva i natt så det blir lite mer kyla in från balkongen och in. Ja, det var en sjuhelvetes massa människor i Steninge ute idag och sen eh, var det is där också. Farlig is där. Där är ingen som sköter om där på vintern. Min bäddsoffa är gammal där. Runt 20 år. 25 kanske, ja Ja, mer än 20. Den, den har tyget spruckit så att den har gått i två delar. Men det är inga problem. Den är utfälld hela tiden. Någon dagsoffa så sjunker man ju ner hela vägen ner. Man kommer ju inte upp än så, så mjukt blir det där. Och... Uh... Det här är oerhört ansträngande för mig. Solen står väldigt, väldigt lågt här. Kom in i ett skuggigt parti, lite lätt uppförsbacke då. Vill jag vara lat idag så tar jag en taxi hem. Jag får se hur jag gör faktiskt. Ta lite lugnt hem och så lätta på trycket och sånt och lite mer Dr Pepper. Här är de här grushögarna här vid Steninghöjden men de jobbar inte på söndagar. I juni så börjar man flytta in här på Odlavägen också. Det tar sig det här bygget. Här är ett stort område här. Så att... Eh, de har en bäddsoffa där för 2000 kronor faktiskt. För 2000 och så 500 spänn i hemkörningsavgift också. Men eh, jag blir inte av med den här gamla sopsäcken den här gamla bäddsoffan. Och det finns nog ingen plats att ha den som en dagsoffa heller så att jag tror jag behåller den tills vidare. Väldigt tyst från Lars Gustafsson faktiskt som jag har skickat lite märkliga e-post till och sen Vera hör jag inte ett pip av och tyvärr så har Daraya försvunnit ifrån mig också tillfälligt här. Jag ska ta och... Eh, det är multiskrivare som har kommit då till lika här på 6 kilo. Och sen har vi också en... Eh, nu kan vi inte pissa för det kommer någon brud här. Och sen har hårddisken kommit också med sms. till Den nya nallen där. Som en Bomberjacka då med citykamouflage som kommer till presentklippet. Nu ska vi se om han kan ställa in min, min lilla klocka som jag köpte här faktiskt. Från Clas Olsson. Jag vet inte om hon kommer här. Det här ser rätt så bra ut på gångbanan här faktiskt. Nu åker de skidor här. Så att... Äh, det var tre stycken äh, lådor där. Matlådor och sen var det ju... Jysk, de har ju jättefina handdukar. Jag köpte en jättefin handduk, en sån här stor röd. De har ju två stora blåa helt nya också. Två dra över-lakan blev ju helt fel så då vet jag inte vad jag ska hitta på med. Det är för en vanlig säng helt enkelt. Men de hade en bäddsoffa där för 2000 och så 500 spänn i hemkörningsavgift då. Men hur blir jag av med den gamla bäddsoffan och kan den gamla bäddsoffan stå någonstans? Det finns inte plats alltså. Då skulle man kunna köpa någon hyfsad bokhylla där för några hundralappar också. Det finns ju billigare grejer. Bäddsoffan var snygg där. Men det går ju att använda min gamla, det går ju att använda den helt enkelt. Det går ju. Det går ju att använda den gamla helt enkelt. Den är mycket skön att ligga i men det blir alldeles för varmt i natt kände jag. Så att jag kommer att öppna upp eh, balkongdörren betydligt större och, och rikta fläkten också. För att eh, det, blev, det blev åt helvete för varmt. Faktiskt. Och här eh, känner jag kanske att eh, hansen tröjan blev lite väl eller Hansan-tröjan blev lite mer, mer, mer eh, varm faktiskt här. Jag har öppnat upp här. Så balkongdörren kommer öppnas upp betydligt mer. Och fläkten kommer riktas också. Så att det blev så varmt med det där påslaken och, och så faktiskt. Väldigt varmt blev det. Jag är inne i ett skuggigt parti här faktiskt. Så att... Eh, så småningom så ska vi kanske ta och eh, lätta på trycket här. Det var en helvetes massa människor här i Steninge faktiskt. Eh, halt var det och så eh, ilskna kamphundar också som man sparkar sönder huvudet på tills det spricker. Och sen pissar man på dem. Translate på Google där så kan man få fram en syntetisk eh, röst faktiskt. Man kan få fram en eh, syntetisk röst när man får jag återkomma här. Jag kan se den här ridstigen till vänster här nu på höger sida. Det kommer någon brud bakom mig också. Jag får väl, får väl återkomma. Ja, eh, Jysk ja. Jag hade ju, i Seattle hade jag ju Jysk också där. Då körde hem två köksbord. Tog ju 500 spänn också för bensinen där. Och så var det ett eh, tv-bord där. Uh, det var så trångt i den första lägenheten som man kom knappt förbi köksbordet. Nu ska vi se här. Nu befinner jag mig i skuggan. och Har tagit av mig den här varma mössan här. Så att det blev väldigt varmt i sängen i alla fall eh, faktiskt. Och den, den funkar ett tag till. Vi får ta det senare. Nu har jag garageplats också då. På, jag har ju garage. Jag fick eh, lätta på trycket där. Och det var en brud som, en brud som passerade här. Jag är så blyg för kvinnor. Gångbanan här ser bra ut det är ingen fara här. Det är, ja. Det blir kallt här om, om huvudet lite grann. Här. Jag tog av mig mössan. Jag har eh, parkeringsplats nu på min gata också från den första maj här. Ska mopeden och cyklarna dit. Och så ska vi köpa en snygg fräsch moped, skoter och kanske en klassisk moped också och elcykel också. Jag har ju en granne som envisas med sin barnvagn där jag har tagit av mössan här. Det blev för varmt i sängen i natt också så jag ska öppna upp balkongdörren betydligt mera. Få in kall luft från den. Och kanske ändra fläkten också så att den blåser lite mer på mig. För jag höll på nästan... Eliasson Karlsson kom hem sent på natten. Hon småskramlade lite grann på natten. Och så ett cigarettpaket som låg på halvtrappan på väg upp mot henne. Det finns ingen annan som röker. Så att... Äh... Det var 22 kilo då med eh, den här. Det var en kartong och så var det en böjd kartong. Den har ju kostat 3000 då. 850. Så var det en stor röd badlakan. Eh, ja, och sen var det ett, ett lakan. Fast det spelar ingen roll lakan som lakan. Om man har dem som underlakan eller vad jag kallar det för överlakan. Det piper också väldigt intensivt här i skogarna i Revsta där jag står. Det är ganska så frostigt på, på de här björkarna. grått är det faktiskt. Möjligtvis har väl snön sjunkit ihop lite grann kanske va? Har den inte det? Om man ser de här snövallarna som är här så har nog snön sjunkit ihop. Jag kan se lite frostiga nypon. Vi kan se lite frostiga nypon och eh, en ölburk. Och det är nog faktiskt på det viset att... Eh, det är så stora byxor det här. Ja, det är så väldigt mycket på en gång här. Uh, Bäddsoffan för 2000, den är fin men hur blir jag med den gamla bäddsoffan? Och den funkar ju till, tills vidare. Jag får släppa den biten. Jag har tvättat otroligt mycket här. Nu är det över. Det kommer nog märkas på eh, elräkningen här. Fast de, de flesta programmen jag kör är program nummer 6 som tar bara 15 minuter. Det var en engelsk fotbollströja jag hade. Tyvärr så blev den, den blev förstörd. Faktiskt. Den, eh, den lossnade de här eh, siffrorna i ryggen på den. Vi drar inte upp det där med den gamla tvättmaskinen. Det var aldrig något fel på den. Utan den har blivit skrotad utav misstag här. Det var, den gamla tvättmaskinen har ju, varit, eh, har ju stått stilla så att säga sedan bra länge. Sedan 2010 någon gång. Kanske under sommaren som, som, eh, som inte jag kunde tvätta. Och eh, det kom aldrig någon och felsökte den eller någon rörmokare och så utan den stod där. Jag trodde att den var trasig och det fanns inte pengar att laga den. Och... Så det var en massa olyckliga omständigheter faktiskt där. Nu har vi lite löv här som är som, är, eh, som sitter kvar här på de här. Vi är omgivna av Revsta naturreservat här runt omkring oss då. I korthet kan jag ju säga att eh, jag har väl åkt taxi en del i mina dagar. Eh, det är inte allt för ofta så att säga, men det har ju hänt. Och jag har åkt taxi två gånger nu från pizzerian då. Och jag fick faktiskt en liten fining, en liten brunett som var kortväxt. Kanske 1,60 var hon hon var <laughs> jättesnygg. Hon var skitsnygg var hon. Först började jag prata om det här fotogentåget då, men sen tänkte jag få lite råd av henne. Jag sa att jag har haft kontakt med en ryska här liksom som är skitsnygg och sexig och hon är ledsen och hon har ingen liksom. Och nu plötsligt så vill hon liksom boka biljetter och komma då, och flyga hit. Liksom, jag tänkte hon skulle komma på sommaren då liksom. Sen började hon dra upp det här med att hon kanske lurar mig och sånt. Hon har inte begärt att jag ska skicka några pengar och sånt. Så det, det verkar vara ärligt. jag tog av mig den här eh, varma lapp, eh, pälsmössan här. Och jag pratade med Melvin också här. Det fanns ett farligt hinder uppe i Vallsta centrum där som man snubblar på. Så att han skulle alltså skicka en gubbe som skulle undersöka det där. Jag beskrev exakt, det, det satt fast i marken. Och det har haft, haft någon funktion tidigare så att säga. Det, är eh, det kan ha varit någon brevlåda där för brevbärarna som är borttaget. Och här är det djupfrysta eh, myrstackar kan jag säga så att det finns absolut ingen aktivitet här. När jag fick lätta på trycket här så tog jag av mig den här, den här pälsmössan också. Och det ligger som en eh, det ligger som en dimma över eh, fälten här. Det här är ju, det här, är ju, eh, här får man ju fram hö till hästarna sen. Odlingsvallen, eller vad heter det här nu då? Fodervallen heter det ju. Snön har vi sjunkit ihop en hel del här och förra gången tror jag det var så var ju gångbanan helt ren här. Det har kommit lite grann snö och man ser en väldig massa skor som har travat här. Snön har ju sjunkit ihop en hel del kan jag säga. Det är som en dimma som ligger ovanför snön där. Och där är någonting nu. Nu ska vi se här. Det är en rev jag ser. Jag tror att det är en rev med, med revsvansen jag ser där borta. Vi har ju revar här. Och det är någon rev som har dödat, dödat äh, rådjur också och tagit bort huvudet och en bit av kroppen också. Och här var det två revar som jagade varandra. Men jag kan se här att snön har sjunkit ihop en hel del efter allt regn och mildväder. Så det där är en rev med revsvansen. Det var två revar som jagade varandra en gång här. Det var ganska lustigt, de såg aldrig mig. Och där är en... En rev. Vi har en rev där borta! Jo, då, jag kan se den där lurviga svansen och jag kom en gång här. Jag kom en gång här. Ja. Så kom det två, jag trodde att det var två hundar men det var två revar som kom här, härifrån kom de. Ja. Och så sprang de upp, det finns en stig, inte den stigen utan det finns en stig ovanför den där, högre ja. upp där. Och, de, och, och tätt så här nära va, och jagade varann. Och de såg aldrig mig. Oh. Så där, där, där, har, där, där borta har du en rev där, du ser det där? Så, ja, man ser den där lurviga. Ja. Ja, jag har ju sett, jag såg ju två grävlingar en gång som parade sig. Det såg jävligt otäckt ut för han, han, han bet sig fast i nacken på henne. Ja. Det, det, måste ha gjort ont vet du. Ja. Och de såg aldrig mig utan de var så upptagna utav det där. Ja, ja. det var, det var, där är han. Ja. Det är en rev. Ja. Ja, jag, är en rev. Ja, jag, mötte en rev. jag mötte en rev på den där stigen en gång så vände den vet du. Men den hade, svansen var svart på den. Så. Ja, det var mörk. Det, var olika, det finns olika varianter. Ja, det borde, det borde vara röd, rödbrun va, normalt. Ja, och den var nästan svart så först tänkte jag, vad fasen var det där? Ja. Men så såg jag att revar kan ha lite olika varianter på färgerna så att det, det, var en rev. <laughs> Sen kom på stigen och så vände den när den såg mig vet och skuttade iväg. Det där var en rev. Ja, det var en Jaha. Ja. Jag tog av mig den här, den här pälsmössan här. Gjorde jag faktiskt. Så att jag blir lite mer kylig om, om skalen. Det är ju inte lätt att veta hur fan man ska klä sig. Men vi hade alltså en rev här precis. Och där är den. Den rör faktiskt på sig. Vi hade en liten musjävel där som var helt still här på gångbanan. Man kan se hur han rör sig där borta. Eh, ja, det har hänt en hel del i alla fall. Men jag fick åka hem faktiskt med en liten fin brunett som kanske var 1,60. Och snygg och tjusig var hon. För det mesta, åker man taxi så får man åka med gubbar. Jag tror aldrig <laughs> nästan jag åkt taxi med någon kvinna faktiskt. Men det här var en liten fining det här. Och nu börjar det bli bra jävla kallt om skallen här måste jag säga faktiskt. Gångbanan ser bra ut här men jag tror jag tar en taxi hem gör vi en liten häftig, en häftig beställning här. Det blir bara 7 kilometer idag men jag tycker det är jobbigt att, att gå hem här. Det är ganska så... Äh, en dimma som ligger över Fodervallen här. Och där borta var det alltså en, äh, en rev. Ni kanske hörde samtalet med den här damen här. Det kommer en och annan människa. Det börjar bli kallt om huvudet här. Men nu börjar det bli bra jävla kallt om skallen igen här. Vi har ju ett helvete alltså med alltihopa. Nu har jag inget arbete att sköta va. Och sen höjde de, eh, de höjde pensionen här från 11 210 till 11 266. Nu ska jag förnya min legitimation sen eh, under augusti här någonstans. Den går ut i september. Föji Fotocenter och sen Nordea banken där. Snön har sjunkit ihop en hel del faktiskt måste jag säga. Och nu börjar det bli kallt igen här. Det var nästan lite varmt ett tag här. Hon, hon såg den här reven faktiskt. Och eh, nu ska vi nog dra upp den här, eller hansen som jag har efter pappa faktiskt. Jag tror att jag gör så att jag har inte de här krafterna längre. Så jag, jag vill inte tänka på det här med att gå hem igen. Utan jag ska ta en taxi för att få det skönt. Vi har ju pengar också. Varför ska vi lida? Jag ska dra upp den här Helle Hansen-tröjan. Och här, här kom ju två revar en gång. Här kom ju två revar här i full fart. Och så sprang de upp på en stig som går högre upp här. Ovanför. <clears throat> Och så går det en stig högre upp. Eh, på något vis, här ovanför. Man ser inte riktigt den. Så går det en stig längre ner och så finns det en stig som går högre upp där uppe. Och där sprang de här revarna. De såg aldrig mig heller. Jag tror jag tar en taxi hem. De får ringa för en taxi. Och så gör jag en ganska stor beställning här med lite grejer. Sist hade jag en väska från ICA-butiken att släpa på så det blev väldigt tungt. Men det var, det var en fin taxichaufför faktiskt, snygg var hon. Och liten till växten var hon och snygg och, och fräsch, läcker, snygg, sexig. Uh, brunett var det. Och, uh, gå in på media9.cjb.net får ni se, där har vi bild på mig, Vera och Daraya. Och nu har jag inte hört någonting från Daraya så att jag är väldigt orolig för att hon har snubblat på gatan och att det var en väldigt snygg karl som lyfte upp henne faktiskt. Jag tog lite bilder här sist eh, inomhus också med digitalkameran. Jag ska köpa en bättre filmkamera också med sån här display så småningom. Det finns ju ganska bra hyfsade priser. Och vi är väl nere på 50 000 kronor nu plus krediten. Det kommer försvinna 7-8 eh, 500 kanske på räkningar. Så nu har vi stopp på nätbutikerna. Gångbanan ser bra ut här. Sist var ju alltså markkontakt då bortsett från lite isfläckar i uppförsbacken här. Men här har vi ett litet lätt eh, snölager och så är det, det är inte, ingen fara. Och de här snövallarna har sjunkit ihop lite grann. Det ska gå en stig ovanför den här första stigen. Ja, där uppe ska den gå. O ovanför där. Så där var, det, där var det två revar som jagade varandra en gång. Ja, ni hörde samtalet här och sen Man kan ju medsända någon ljudfil någon gång. Eh, man kan ju prata in så här. Jag kan ju sitta inomhus också och eh, spela in också. Jag tror vi gör så här att jag orkar inte med mina höfter och sådana här saker och, bära de här grejerna nu. Eh, jag orkar inte alls. Det blir bättre så med, med cyklar och elcyklar och mopeder och sånt. Utan jag kommer nog begära en taxi hem. Om de har kaffe tänkte jag ta det och en stor Fanta. Och sen tänkte jag ta två lasagne igen. Eller tre lasagne. Och två rödspätta med pommes frites. Och två största... Ja men det, det löser sig. Eh, det är lite ansträngande att gå så att säga. Och här, kommer, här blir det skugga och en uppförsbacke till höger där. Men jag tycker det ser jobbigt ut att gå hem. Och sen ska man bära på de här grejerna i väskan också. Det blir inte roligt. Jag har ju pengar här. Ja, Magdalena ringde alltså. Hon lyssnar nog inte på det hoppas jag. Jag får lite, vara lite försiktig. Jag får inte hålla på och förleka ut henne till publikum. De här snövallarna har eh, sjunkit ihop en hel del. Och man kan höra suset här från Enköpingsvägen 263. Ja, garageplatsen är bokad i alla fall då från 1 maj. Och sen är det frågan om jag ska ha den på vintern också. Nu har jag en moped som stod i hallen och den fick jag flytta på när tvättmaskinen kom. Och det ska inte vidare upp den där historien, det var ju bara tragiskt. För det var ju bara en rörmokare som behövde fixa en ventil i, i, i, i vattenkran å andra sidan så sa den här, den här rörmokaren sa så här att han har aldrig varit med om att en sån ventil har gått sönder förut. Så att det var eh, kanske inte tvättservicekillen hade, hade upptäckt. Men det var alltså vattenproblem i den gamla tvättmaskinen. Här är diket som går in i skogen 100 meter här. Uh, ja, Jag kommer att begära taxi hem för att det blir alltså en hel del att bära på. Här har vi gas och det är vattendammar och så. Och lite små, småkallt för mina händer är det också faktiskt. Det blir kallt igen här faktiskt. Jag tyckte det var så jäkla varmt ett tag. Men eh, nu känner jag att eh, nu, nu är det kallt igen så att det, det, det är bra med den här Helle då. Jag går lite försiktigt här. Det kan finnas vissa isfläckar. Så hårddisken och hubben och 4 gigs USB-minne har kommit där för 978 och sen för 499 så fick jag en multiskrivare då för utskrift, kopiering och skanner. Tog lite bilder här igår som kommer upp och sen har jag skickat lite bilder också till Vera och Daraya. Magdalena ringde igår jag vet inte var hon är någonstans. Hon säger att hon bor i Kroatien Hon låter väldigt nära. Till slut så var det någon som störde vårt samtal med en dörrklocka som pingla. Och eh, eh, med, med klangen från dörrklockan så hörde man hennes ord. Jag älskar dig. Jag kommer ta en bild här sen på Daraya och visa de här eh, pizzagubbarna. Jag ska berätta för att jag, att jag har en... Eh, jag är lite orolig här att man... Det verkar nästan lite för bra det här. Å ena sidan, eh, vi har haft kontakt kanske i ja, en månad, två, två månader kanske va. December, sen december har jag väl haft kontakt med Vera och Daraya va. Men det är hundratals med ryska brudar som eh, har varit eh, med korta kjolar och man ser nästan tuttarna på dem och, och snygga som attan. Som jag har bara slängt och slängt och slängt och slängt. Att jag vill ha en taxi hem. Jag går så illa och sen blir det tungt för mig att bära den här väskan också med de här grejerna. Där höll jag nästan på att snubbla till faktiskt på det här knöliga underlaget. Jag går väldigt försiktigt här. Och här blir skuggigt parti och nu blev det kallt så in i helsike faktiskt. Jag kommer öppna upp min balkongdörr lite mer i natt faktiskt och få in mer kall luft och ändra på fläkten. För att det var väldigt vad varmt det blev. Nu har jag tvättat som en galning så nu är jag så trött på det här med att tvätta så att det måste helt, vara helt lugnt här. Det kommer att bli lite högre elräkning också. Även om många programmen eh, kördes på 15 minuter. Faktiskt. Det var många program som kördes bara en kvart. Så tyvärr så var det en eh, ventil i vattenkranen och den gamla tvättmaskinen hade stått stilla väldigt, väldigt länge. Otroligt länge. Jag kommer inte ihåg när den gick sönder ens. Det måste ha varit eh, ja, kanske hösten 2010 eller under sommaren 2010. Jag har ju problem med höfter och allting. Och här får man ju en väska som kommer bli tung också. Så jag vet inte om jag orkar helt enkelt bära de här grejerna. Jag måste fundera på det. Man får ju en stor plastpåse med handtag också. Så jag tänkte nog ta en eh, eh, två stycken UFO. Och en eh, största hamburgaren och, och, tre lasagne. Och två rödspättar med pommes frites. Jag ska variera lite grann där men eh, jag får ju allting i en stor plastpåse också så har jag i väskan så tar jag en taxi hem. Så att det blir för jobbigt helt enkelt för mig det här. Jag ska ju hålla, hålla den här lådan också här. Jag kan se ridstigen här men nu försvann den i snödriven här faktiskt. Och det blev kallt igen. Jag tyckte det var så varmt ett tag. Ja, jag är i skuggan också. Nu kommer vi i en kraftig uppförsbacke här. Så det blir inte 1,5 mil kanske idag. Med 7 kilometer men i mycket långsam takt. Så att jag kommer göra en liten större beställning igen. Och taxi hem. Jag får ju... Ja, jag har ungefär vad jag ska ha. Jag behöver inte tänka på refrängen för det, blir alltså ganska tungt det här. De här läskeflaskorna är ju tunga och så. Det går sakta men säkert behöver inte tänka på refrängen, det blir taxi hem. Det blir så jäkla tungt att släpa på det här. Faktiskt. Man får en stor eh, plastpåse med kartonger och grejer. Så att jag har pengar, det är ingen större kostnad att åka taxi. Hon var snygg den där lilla brunetten. Det blir garageplats då från första maj på min gata. 400 kronor mopedhelvetet ska få nytt batteri och batteriladdare. Vi har ju Mekonomen eller Autoexperten eller på webben. Jag litar inte på det här batteriet nu som är uttaget. Och sen ska jag kontakta MC-shoppen och se vad de har åt mig. Man kan ju också köpa grejer på avbetalning också med, via, via finansbank. Du vet. Och betala av eller delbetala de kanske kan ta min moped i, i utbyte där, eller inbyte. Om de kan dra ner eh, tomgången på den och liknande. Så nytt batteri och batteriladdare. Jag kommer alltså kontak kontakta MC-shoppen. Hur vi ska göra med den. Nu ska vi se om vi hittar någon snygg skotermoped med fina färger som är felfri klass 2 eller 30 måttet plus eh, en eh, normal eh, klassisk typ av moped i, bra skick. Men inte för 26 000 kronor. Nu står den i källaren också men den är fortfarande, eh, har vissa skador. Han går på kryckor han som blev skjuten i benet där. Jag kommer begära taxi hem. Och den här skrivan ska ju fixas till sen så kan jag ta fram bilder på de här den här Daraya. Alltså Daraya, ni kan ju se själva där. SD ska ju flytta sitt eh, rikskansli också ner till Kristianstad. De har ju mer folk där nere. Eh, som kan serva, det är mer omfattning på verksamheten nu. Och de är betydligt svagare så att säga i, i Stockholm, de är starkare i Skåne. Så det är ganska logiskt att eh, de flyttar ner till Kristianstad. För Magnus Ladulåsgatan under hotellet där Alexandra hotell, det kom ju horor dit. Mycket korta kjolar och höga klackar och sånt i taxibilar. Till gubbarna där. På Alexandra hotell, det knarrar under mina stövlar. Nu kan jag se ridstigen på vänster sida. Det är söndag idag. Det är jobbigt att hålla lådan och jobbigt att ta sig dit. Men det är bekvämt att åka taxi hem med, med de här grejerna sen. Det blir ganska tungt. Jag känner att jag orkar inte det här. Det går att ta sig fram dit, men sen ska jag hem också. Faktiskt. Och... Äh, nu är det kallt igen här i skuggan måste jag säga faktiskt. Så det är ett otroligt tvättande så att det står mig upp i halsen. Eh, jag förstår ju att eh, Daraya har varit borta nu i Dublin i eh, flera månader och jobbat på kontrakt som kosmetolog. Hon har ju tjänat mycket pengar och ni kan ju se bilden på henne där faktiskt. Mycket sexig och snygg.